Beretan beti gertatzen aldira jangurak, dudak, keskak, eta hori balimada molde bat duda horien eh, saltzeko, argitzeko, eta erantzun batzuen eh, emaiteko, ez, SP estudioak egin, eh, autetxe bakotxak ulektu duela orain, zoin izanen den bere ardura, autetxe bakotxak hartu beharko kotz eh, iritzia, eman beharko dolakotz bere boska elduden udabehian uda behian hor erabakiko gaizen baita, beraz, ene iduriko elementu guztiak da dituzte eskutan. Aldiz, eh, ikusten dena, eta <laughs> arkiki hori ere jan behar dena, e, diru publikoarekin behitz ere, eh, trostenak e, dirustatuko didela, jakinez, badirela dianik juristen esperte batzuak egin duten lana retxien kontseluan. Beraz, ez da hori izan behar, gero, estakulu bat kontra bozkatzeko edo ez posizionatzeko. Urte bateko e, lana ere mantzen, eta gurdu espertekin, ba, behar bada horiek ziren ez egokiak, ma, ba, parte hartzea haute txien kontseluko Biltzaketan eta argiki erraitea uh, eh, molde federatiboa ez da atera bide bat, hori argita garbi uh, sindikatek ez dute kompetentziarik ez dute fiskalitaterik egitura ahulak dira eta hori dianik aztertua izan zen